Radio 021. Redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, li? I onda kažeš tog show braći budu. Idu, recimo, četiri takta ovoga. Četiri četiri ono, okej. Okay. ja ću da ti brojim. Ima čovjek za brojanje. I Četiri on... suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo niz dlake, pa posle ide tog show Braći Budki. Znači mi moramo... Vi sada slušate talk show Braći Budki. Vi ćete tek da slušate jer tek, tek sada počinjete da, slušate. Da. <laughs> Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, onda, slušate. onda, onda slušate. Znate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača fini kad počne. Ili negde drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. sada niz dlake tog show braće Butkaj. Dame gospodo, dobar dan. Ja se izvinjavam što kasnimo, ali upravo smo stigli sa Novosadskog aerodroma Čenej. Avion je kasnio, ipak smo dok čekali naše goste. nalazite se na najboljoj frekvenciji na svetu, naravno 92,2 MHz. E, reći ću vam da će današnja emisija izaći iz svog standardnog okvira. Moj gost je trebalo da zbog prirode posla kojim se bavi bude u emisiji Medikus doktora Nenada Bumškinje, ali sticaj okolnosti nas je natjerao da on danas gostuje u talk show ono silom prilika s obzirom da je u nedelju kada ide Medikus on na simpozijumu u Krnjači. Reč je o narodnom lekaru i travaru gospodinu Mugoši. Mi ćemo dakle, danas govoriti o medicini, lečenju, diagnostičkim aspektima, prevenciji, jednom rečju zdravstvenom problematikom ćemo se danas baviti. Dobar dan, gospodine Mugoša. Dobar dan. Evo, da, pošto smo zakasnili imamo još nekoliko minuta dovesti e, kratko i jasno kleptovirus problemi, ajmo o njemu što kraće i efektnije. Pa ovako ja sam došao do saznanja na osnovu kao ih sam mogao da napravim jedan melem za ovu tešku bolest. Kleptovirus u našoj zemlji od kada je? Kleptovirus je u našoj zemlji još 40-ih, 50-ih godina se pojavljuju prvi znaci kleptovirusa, prenosi se preko sluzokože, polnim kontaktom, to je bolest prljavih ruku, a osoba postaje fotosenzibilna, i kad gledamo u taj istorijat i neka saznanja da li se kod nas leči ili ne leći, treba reći da je virus došao preko sluzokože majmuna iz Crne Afrike. To je jedna vrsta močvarnog kratkodlakog majmuna. Da, e, to je nešto slično kao i ovaj virus AIDS ili SIDA, tako? Kao i AIDS, na, na neki način mnogi stručnjaci smatraju da je taj koren isti a ono što bih posebno podvukao da moj lek je na proveri kod Američke asocijacije za lekove American Food and Drug Federation i uskoro bi trebalo da bude u prodaji tako da mnogi koji su boleli od ove teške i do sada neizlečive bolesti moći će ovim melemom da se leče u potpunosti. Vi ste travar, narodni lekar, hodite po raznim predelima naše zemlje tražite odgovarajuće biljke, da li je sastav tog vašeg melema. Ja neću naravno da ulazim u detalje, jer tako to je na kraju krajeva i vaša tajna profesionalna, ali šta je otprilike neki osnovni sastav tog vašeg melema? Konzistencija te, te, e, tog leka, tog melema je otprilike kao med, iako tamo ima raznih trava, ima dosta voćnih ekstrakta i ima tamo i malo e, balege, ima još nekih stvari koje u stvari samo pojačavaju to konzistenciju da se taj melem ne bi topio na temperaturi da bi bolje prijanja uz kožu kao funkcije lepila za kožu. Evo, vreme je za najnove vesti. Mi smo napravili kraći uvod, znači govorimo danas o kleptovirusu. Poštovani slušalci, spremite se za najnove vesti. show braće Butkaja. Dame i gospodo, slušate talk show Braće Butkaj. Kao što ste čuli na početku današnje emisije, ja sam rekao da se danas bavimo medicinskim problemima. Naš gost u studiju Radio 021 je gospodin Mugoša koji je travar i narodni lekar i e, počeli smo priču o kleptovirusu, je tako gospodine? Znači, neke e, najkraće naznake ste dali, sad mi recite koju populaciju prvenstveno napada kleptovirus, kako se leči, da li se leči, rekli ste u jednom trenutku da je neizlečiva bolest, e sad vaš melen koji ste napravili možda daje nadu ljudima. Hajde malo o tome. Kleptovirus, ja sam rekao da potiče od jedne vrste močvarnog kratkodlakog majmuna iz Afrike i on se preneo putem sluzokoze sve do naših krajeva. Da, to smo rekli poput AIDS, je tako? Za njega su neophodni određeni pogodni uslovi da bi se on razvio. Ukoliko ti uslovi nisu e, prisutni, osoba koja je zaražena kleptom, kleptovirusom kod nje se u stvari taj virus pritaji dok se ne stvore određeni pogodni uslovi, kao pre svega to su sunce i vlaga. Da. Pogotovo ova jesen je izuzetno pogodna za razvoj kleptovirusa, a jedino što može da se indikuje, iako postoje razne manifestacije, vi možete iskusno oko može da prepozna u stvari zaraženu osobu zato što se njoj tačno iz očiju, iz beonjača se vidi i način na koji ona reaguje na svetlost. Da, tih ljudi manje vi znači možete u, principu da prepoznate vrlo lako, ali e, imali neki siguran metod? Jedna, jedna metoda koja je ovaj ispitana u e, zapadnim zemljama i patentiran je jedan, da kažem, e, jedan jedno pomagalo. Jedno pomagalo, a to je analni kontrolni čepić. Aha, znači on služi za otkrivanje. Na bazi treptaja Svinktera, možete da, da, da. Možda ćemo kasnije o analnom kontrolnom čepiću. Znači on je taj koji može sa sigurnošću da vam potvrdi bolest, je tako? na bazi toga kada se priključe određeni aparati vi možete da pratite određene moždane impulse i da vidite u stvari na bazi sužavanja zenica i ostalih reakcija, ostalih ekstremiteta nervnih ovaj, e, možete da indikujete da li je osoba zaražena ili nije zaražena. Također postoje pod atopskim mikroskopom možete da vidite recimo sam virus kako izgleda i njegovu strukturu. A sad ne bih o tome u popularnijem smislu ovaj, e, ovo pomagalo je e, dostupno i našim medicinskim službama i na taj način mogu da indikuju e, da li ima sad na našem tih kontrolnih da i u ovaj u ne samo u laboratorijskim uslovima nego i praktično mogu da se izvrše i ta ispitivanja čak postoji mogućnost da se osoba sama podvrgne ispitivanju i da indikuje da li je zaražena kleptovirusom ili nije odlično, odlično. Ja mislim da slede najnovije reklame, najnoviji blok reklama, ako se ne varam. Reži, li tako? Da, tako je, Mašo. Idemo s blokom reklama, onda ćemo nastaviti. Da li može jedan dan bez čuvene braće Butkaj? Vašem radiju to nikako nije primereno. To je primereno televiziji Pink. To su vrlo niski i vrlo primitivni programi. Poštovani slušalci, to su bile reklame. U današnjem talk showu mi se bavimo medicinom, jel tako? Medicinski problemi su u pitanju. Naš, moj i vaš gost je gospodin Mugoša Travar i narodni lekar. Rekli smo kleptovirus. E, ona hipersenzibilnost osoba koje su zaražene kleptovirusom je vrlo zanimljiva. Hajde o tome ja samo kratko. Ja specifikao stvar, radi se o fotosenzibilnosti, odnosno tamo gdje su finiji nervi, nervni zavrseci, ta osoba je izuzetno osjetljiva. Ta osoba deluje nervozno, pogotovo u rukama, u, na tim prsnim ekstremitetima, a reaguje također izuzetno intenzivno na svetlo i svetlucave objekte. Aha, znači i po tome možemo da konstatujemo da je osoba obolela od kleptovirusa. Također ona je pod jednom, da kažem, u jednom prinudnom stanju gde e, ne može sasvim da kontroliše u stvari pokrete svojih ekstremiteta i e, e, trudi se da se prilagodi situaciji te fotosenzibilnosti. Prvenstveno mislite na gornje ekstremitete. Tako? I na gornje ekstremitete mislim u manjoj meri na, donje. Na, na ruke da, i na tu preosjetljivost vida. Da. Pa hajmo onda recite konkretno šta je krađa? Krađa to je uzimanje neke korisne vrednosti bez znanja njenog trenutnog vlasnika o tom činu kao i daljim namerama počinitelja ovog čina o daljoj sudbini vrednostnog predmeta ili može biti čak i ideje, a e, radi se tu i o prikupljenju celine konteksta u čiju svrhu je vrednost otuđena. To je to je definicija krađe, je li tako? sad krađe postoji različitih. Ajde o vrstama ovaj, krađe. Kako Evo recimo imate e, krađu, takozvanu krađu koja se zove otuđenje bez najave. da? Pitanje, ja ne volim da koristim termin krađa, nego samo termin otuđenje ili premeštanje bez znanja vlasnika. Da, pa može se reći ili oboljenje od kleptovirusa, tako? U, u tom smislu Može se i tako definisati. Jer tu je stvar da osoba koja je obolela od kleptov virusa ne može da e, odoli pritisku izazova svetlucavog predmeta, tako da mora da u stvari bez znanja njegovog vlasnika ili posjedovaoca da taj e, svetlucavi da se domogne tog svetlucavog e, predmeta, tako da je ona u određenoj e, u situaciji, prinudnoj situaciji kada shvata taj izazov te koju, na koju e, je ta bolest primorava izazov da se u stvari domogne na neki način tog predmeta. Da, rekli ste otuđenje bez najave, je tako? E, zbog toga bi naglasio da e, ono što mi zovemo krađom je loš termin i ja bi upotrebio termin otuđenje bez najave. Da. Jer vlasnik živi u iluziji da je uzrok nestanka tog predmeta koji ima određenu vrednost zapravo sobstveni nehat a njegova saznanja o tom predmetu se kreću u sferi nagađanja i spekulacijama o tome gde je taj predmet, da, da kažem, zaturen. Ima više vrsta nestanka predmeta, otuđivanja i zaturenosti, tako da u stvari vlasnik tog predmeta živi u predstavi sa predstavom da u stvari on sam zaturio ili se sam predmet zaturio ili nekim nehatom da u stvari predmet... Došlo je do zaturanja. Da, do, do zaturanja ili čak da je u pitanju neka vrsta e, memorijske greške gdje je taj predmet ostavio. A tamo gdje je frekvencija ukućana veća, te mogućnosti spekulacija su mnogo veće. Rekli ste krađa, to je otuđenje bez najave, jel tako? A šta je onda otuđenje sa najavom? Pa otuđenje sa najavom to je čisto razbojništvo i mislim da je to ono što bi trebalo da potpada e, u sferu zakona i da bude sankcionisano zakonom, dok otuđenje bez najave smatram da uopšte da je ili bolest kako bih ja to tumačio ili kasnije ću e, ovaj objasniti tu koncepciju e, za koju se ja zalažem da je u stvari e, samo jedan prirodan čin. Ja bih da pustimo jednu pesmu da se malo i mi i slušalci odmorimo, pa onda da pređemo na dalje ima dosta da se priče idemo s muzikom Kada će ta brata braća Butka i kako se zovu. da čekam da slušam, bre. Jedino što vredi nešto na vašem radiju. Talk show braće Butka i... Dakle, nastavljamo razgovor. Rekli ste, e, naravno, poštovani slušalci, govorimo o kleptovirusu. Rekli ste da se on raširio iz Crne Afrike i sada praktično delo je po celom svetu. Kod nas je on prilično raširen. E sad mi recite, one priče u Švedskoj se manje krade, je tako? Zbog čega? Pa ja sam vam govorio da u Švedskoj je manje krađe jer su niže temperature i ne pogoduju sasvim razvoju virusa. A inače zanimljiva stvar da recimo u Japanu... Da tu temperature su više i vlažnost je recimo dakle, velika. Šta, šta u Japanu? idealna za razmnožavanje da. virusa ali tamo se mnogo manje ljubi i mnogo manje rukuje. Kod nas je običaj da se nekad i nepotrebno ljubi i rukuje u svrhu iskazivanja simpatija ili prijateljstva, dok se tamo ni bračni parovi, na primjer, ne ljube. I to e, velikim delom sprečava razvoj ovoga virusa. Stvari se razlikuju od kulture do kulture. Evo vidite, na primjer, Sinoć na snimku vidite Simića da se ljubi i vidite srd, više nego srdačan poljubac. Veća intimnost pri susretima ujedno povećava i veću šansu za prenos bacila o poreklom, kažem, od močvarnog majmuna koji krade rodama jaja. Znači, bitno je, bitno je da je poljubac dublji, plići, da li se ljubi u usta, da li se ljubi u obraz, jel tako? Jer preko okože se najčešće... E, Filmski poljubac je ja u tom slučaju sasvim, naj... sasvim da analiziram, kratko su to puštali, ali ja sam nisam mogao da procenim da li je bi, okoža bila u kontaktu ili nije bila u kontaktu. Međutim, izgleda nije pušten ni ceo snima, ko zna šta su oni da, pre i posle o tome, toga će, o tome imamo dosta da pričamo, to je jedna to je stvar za istražne organe da, da, da vide kako se preneo taj virus. Da, da, jasno. E, evo sad kad ste pomenuli gospodina Simića, e, on je bivši političar, vrlo uspešan ljubimac žena, jedna fina osoba. Recite mi, e, to je napad na određene ljude bez presedana, mogao bih reći, i kažem, to treba da se ispite, da se provere stvari. Recite mi, sirotinja da li krade? Jer, evo, to je dobrostojeći Kod nas postoji da... predrasuda da samo političari i, da kažem, krem društva da krade. Da? Međutim, i sirotinja bi krala, ali nema šta, da krade u, u svojim socijalnim uslovima jer kod sirotinje sto stolica, otoman i nema tu šta da se ukrade tu i tamo poneki čvarak da se njapi ali kod političara je stvar u tome da e, treba političare lečiti po silasku od satrona i pri kraju karijere. Zato je dobro imati i mrežu karantina, lazareta i odgovarajuću bansku ponudu u kojoj mi oskudevamo, pogotovo kada je u pitanju kleptovirus. Političare treba lečiti znači, da li samo političare, da li sve treba lečiti? To je dosta osjetljivo teorijsko pitanje. Mi smo u stvari u jako lošoj situaciji za ovih posljednjih deset godina bili zbog ove blokade. Poznato je da političari i na zapadu i kod nas da svuda kradu. To, to nije e, izolo, mi nismo izolovan slučaj. Ako nas se diže neka halabuka oko toga, kažete to je normalna stvar, Inače, tako? na zapadu normalno zna se da vi vidite kakve razne afere i E, kod preterivanja u krađi na unutrašnjem planu se dižu ali kad političar krade u inostranstvu on krade za dobrobit nacije kaže nezgodno je što smo mi bili pod sankcijama pa nije bilo mogućnosti da se krade u inostranstvu iako smo imali izuzetno sposobne političare u tom smislu baveći se kleptovirusom vi ste analizirali stanje u krugovima visoke politike tog krema ambasade hajte malo o tome to je zanimljivo pa evo, konkretno u, po beogradskim ambasadama se isto tako krade, ali oni kradu, međunarodno kradu. Znači i šveđani recimo u, pogotovo, u našim pogotovo ovi, koji su došli iz imunijih tih okolnosti gdje se slabije razvija normalno kada dođu kod nas onda ih taj, virus, virus zahvati, baš, zahvati dublje. Krade se, kažem, svuda i na svakom nivou politiki, to se zna. Naprimjer, evo, baš jedan moj poznanik koji radi u jednoj ambasadi naše nama prijateljske zemlje govori da na tim prijemima da je gotovo u svim ambasadama rasparen esceg na prijemima. Da, tu mora biti vrlo vredan esceg na nivou, tako? S na nivou, ali oni ne e. mogu da postignu jednostavno taj esceg toliko ide u krug. Evo, jedan zanimljivi podatak da taj zvaničnik mi kaže da je priznao da je došao do svog sopstvenog Rolexa posle samo pet prijema, što znači da ta, e, ta pojava je masovna i u visokoj politici tam, i tamo gdje ima šta da se ukrade. Zbog toga, ovaj, kažem, kod sirotinje taj problem što nema šta da se ukrade, kod nas je taj problem što smo bili pod blokadom i mjesto da krademo u svoju korist, mi smo krali na svoju štetu. Tako da, u stvari, u stvari to je... možemo li ovaj- ovakvu konstataciju da damo? Znači svi kradu generalno, i sirotinje, i političari i ljudi s parama, i ljudi bez para. Kleptovirus je praktično zahvatio i našu sve naciju. da, sve da. slojeve društva. Znači, e sad, onaj problem je što političari su eh, se okrenuli nekako unutrašnjosti, pa su krali, ono, narod to pogrešno zove krali od naroda, tako? Oni su... Ja kažem da to je se, otuđenje bez najave. Da, da, da, dobro. Znači, bolesni, zahvaćeni kleptovirusom, oni su se okrenuli unutrašnjosti umjesto da su krali ovako pa kako se krade u inostranstvu. mogućnosti da kradu inostranstvo. Inače, kažem, pri izborima, normalno na, na svakim izborima u zapadnim zemljama gleda se koliko koji političar je u stanju da ukrade iz inostranstva. Da, za, za dobrobit, svoje nacije. I u tom da. smislu, recimo, Koštunice i Šešelj imaju prirodni imunitet za krađu. A ovaj, znači, i, smatra se prema nekim, prema nekim e, istraživanjima nekih stranih agentura smatra se da to nisu pogodni ljudi za dobrobit svoje nacije zbog toga što ne, jednostavno nemaju e, sposobnosti za otuđenje bez najave. Da, znači e, u pitanju je neko poštenje koje nije dobro došlo u, nije visokoj dobro, politici. Nije dobro došlo u visokoj politici zbog toga što to na neki način ovaj, ide na ustrb naroda, a nema nikakve dobrobiti u onom smislu smislu da se e, vrednosti donose bez najave iz inostranstva u sobstvenu zemlju i e, da se unapređuje probitačnost sobstvenog naroda. Da, ovo je jako dobra observacija. Ja sad razmišljam ovako stvari kruže, tako, stvari u prirodi kruže, stvari što se kleptovirusa i posljedice koje on izaziva također kruže. Znači, rekli ste ovi ekscezi po ambasadama, satovi, pa dođe čovjek do svoje stvari posle ne znam koliko krugova. Znači, neka kružnost, to je odlika prirode, ili tako, koja se prenosi u društvo. To je sasvim normalna stvar. To postoje zapravo dileme da li treba uopšte krađu sankcionisati. Da, Zbog toga, ako vi e, želite da intervenišete u jednom procesu, beskonačnom procesu otuđenja bez najeve, vi u stvari zaustavljate taj prirodan proces kretanja vrednosti i ovaj na neki način osujećujete te balans, balans i ravnotežu ovaj u prirodi. Radite protiv prirode, prirode tako, radite, protiv prirode, virus je nastao iz prirode, znači treba omogućiti prirodan tog stvari. Idemo s najnovim reklamama, šta je meni stalno najnovije, to su, to je novi blok reklama u stvari, idemo s reklamama, a ja bih predložio slušalcima ako možda neko ima nešto da kaže na ovu temu, da se javi posle ovih reklama jedne muzike ćemo da otvorimo telefonske linije, pa ako neko ima nešto da možda i polemiše malo s vama, može da se javi. Znači, krećemo s reklamama. Dami gospodo, slušate talk show Braće Budka i na 92,2 MHz. Naravno na najboljem radiju na svetu, radiju 021. Moj gost je gospodin Mugoša Travar i lajkar narodni, tako. Pričamo o leptovirusu dotakli smo se ovog što se desilo ovih dana. Hajde, recite, pomenuli ste tamo na početku emisije onaj analni čepić. O njemu, e, to će interesovati slušalce. Pa je, to je čisto tehničko jedno rešenje na osnovu kojega vi možete da indikujete da li je neka osoba obolela od kleptovirusa ili nije obolela od kleptovirusa. To je ona finalna indikacija, znači ako niste sigurni, ako sumnjate, analni čepić... Taj aparačić reaguje na blag pritisak koji se proizvodi kontrakcijom izazvanom nervnom mobilizacijom pri opažaju šljastećeg nekog objekta ili neke džinđuve koja mami fotosenzibilnu osobu napadnutu kleptovirusom. Da, e, znači stvari koje su šarene, šarene koje da, svetlucaju, koje sljaste. Likovna privlačnost stvari je znači vrlo bitna, je li tako? A interesantna je stvar da recimo e, današnji dizajneri, evo recimo ja gledam ove lekove Kalifornija Fitness, koji je to dizajn to su šarene kutice, ali pri prodaju u bezbednostno kontrolisanim uslovima primoravaju kupca da reaguje pod prinudom na potrošačku kupovinu. Dok recimo isto tako novac, pogledajte, na primjer u jednoj kontrolnoj grupi izvršeno istraživanje da li na primjer nemačka marka ili američki dolar više privlače. I više se krade šta? Više se krade marka nego dolar zbog čega? Jer prema istraživanju Placeg bog grupi mi smo došli do e, zanimljivog e, rešenje da zapravo je taj nemačka marka likovno daleko primamljivija rešena i izaziva veću radoznalost kod osobe zaražene virusom. Znači, Tamo ima sličice, pa ne znam. Da, šareništa i dolar je ipak u onoj zelenoj boji. Pa ima neka osoba, pa je to, to je baš vrlo zanimljivo da, rešeno i sada postoji E, evo ovaj euro, na primjer, kada su pravili, oni su razmišljali u tom smislu i e, e, trudili su se da što dosadnije, što izgleda, manje da, zanimljivije da, to izgleda. Da. Kao i naš stari dinar koji je bio onako prilično neubedljiv svojim da, da, likovnim da, i manje se krao na, za razliku pa od imate onu srebrnkastu crtu koja šljašti pa možete da gledate. Na, to je jedna igraška da kažem, vrlo zanimljiva koja u stvari jako privlači osobu koja je fotosenzivna. Da, analiza i na majmunima je pokazala slične stvari i frake recimo koje kradu prstenje i vrane. Rezultat između osobe zaražena, zaražene kleptovirusom i ovoga uh, močvarskog majmuna kratkodlakog kada je u pitanju američki dolar i nemačka marka su potpuno jednake. Zbog toga e, mnoge organizacije kod nas, ja i u svetu, se trude da u stvari e, kažu da to zapravo nije bolest nego da je to univerzalno svojstvo da je to zapravo jedno, jedno slepo crevo u stvari da taj virus e, je sastavni deo čovekove prirode ne samo čovekove prirode nego i prirode životinja da mogli bi da pređemo sad na neka, neka teorijska razmišljanje i, jer tu postoje etičke dileme za taj vaš melem, kleptomelem, jel tako? Da li, pa ja sam u procepu, da li da pustim ovaj lek ili da ne pustim ovaj lek? Da vas prekinem, izvinim se, kako se koristi taj vaš lek? taj moj lek je u stvari melem i koristi se e, ne samo namazivanjem, će namazivanjem, ali može da se koristi utrljavanjem, a također i na kašičicu. Da, evo stigla nam je kafe hvala mnogo. Hvala mnogo. Evo izvolite. Ovo sam htio još da kažem da postoji e, pokret za ukidanje e, kazne zbog otućenja predmeta u vrednosti jer je teza da svi kradu i da u toj e, opstoj krađi koja je sastavni deo prirode i neke vrste vrste u širem pogledu gledano prirode, same prirode ovaj, da sve stvari E, kontinuirani pro, ću krađe zapravo treba da dođu na svoje da se u u prirodi e, prirodan balans da rekli smo onaj ciklus prirodni koji traje ne treba ga naglo prekidati imamo nekog na telefonskoj liniji dobar dan izvolite dobar dan slušamo vas srdačni pozdrav i vama i vašem gostu hvala mnogo vašoj redakciji i ne bi se složila sa ovim gospodinom što, što vas e, Kinji. Kinji, da. Dobro, mišljenja su različita. Meni se dopada e, ono poređenje s Pinkom jer e, to nam u svakom slučaju služi na čast. Da, rating vam se u da, svakom slučaju podiže. Imate li pitanje za našog gosta? E, pa, ja se izvinjam što vas požurujem, ali da, mnogo vremena. Uvek zanimljiva tema, znate, ali mene interesuje kako vi lečite, na koji način lečite. Da li ima neka, neka travka, neka da, krušina ili tako nešto što bi nas malo da evo gospodin baš ima dileme, e, govorili smo o njegovom leku koji je prošao neke testove, ja mislim da je, šta ste rekli, Nivea je neko odobrenje dala za korištenje vašeg leka? Nivea je pokazala jako, jako veliki interes e, za to, također firma mađarski koncern Keze ovaj, je također zainteresovan da, za to i spreman je da uloži ovaj, u jednu veliku fabriku. Da, samo da kažem, gospođo, vidite u čemu je stvar. Sad tu postoje zaista etičke e, dileme, evo mi smo malo čas rekli, vezane za taj kleptomelen, da li gospodin u stvari da ga pusti ili ne, da li prekidati taj e, prirodni ciklus? Trebalo bi, trebalo bi da se prekine taj ciklus, samo ne znam kako, na koji način. Da, vi ste znači pobornik toga da treba prekinuti. Treba prekinuti, samo ne znam na koji način. To je vrlo, vrlo... Jedan način je melem, a drugi, druga je dilema zapravo ako prekinemo sada taj ciklus, ostaće te stvari koje su otuđene da, bez znanja da. njegovog glasnika, ostaće samo kod tih ljudi i mi smo u stvari na pola zavrs, zaustavili ceo taj prirodan proces koji bi trebao da dođe u prirodnu ravnotežu. Da, vidite šta je problem. Sad je na strani sirotinja, na, na drugoj strani je neka grupa bogatih ljudi. Ako prekinete lanac, onda ono što su oni otuđili, pa s obzirom da smo okrenuti bili unutrašnjim problemima, znači nisu krali političari iz inostranstva, dolazimo do problema, oni će da zadrže to i šta ćemo onda? Znači možda je bolje s obzirom da su naši političari sad okrenuti inostranstvu, možda je bolje pustiti da se proces nastavi, da se proširi na celu populaciju. Razmislite o tome. Jeste, jeste, u pravu. Da, da. Sve najbolje. Hvala vam mnogo na javljanju. Evo, ja sam hteo da kažem u vezi sa, ovom, sa ovim snimkom što smo juče gledali. Da, to je interesantno. Hajmo, slučaj Simić je e, delikatan. I, to je tipičan primjer na kome se prelamaju u stvari sve moje dileme da li da pustim ovaj melem ili da ne pustim. Da, da. Evo vi ste vidjeli snimak, međutim nije pušten snimak u celini jer nije pušten onaj deo snimka gde je onaj prijatelj Simića krao od Simića. Da, znači nije u Simićevoj kući snimak pušten, jer i to je snimano, sve se snima na kraju kraja. Ja lično znam da čak neke stvari koje je Simić pokušao da otuđi u, na tom snimku, zapravo je samo vraćao na prethodno stanje. E sad da, vi ako zaustavite ceo taj proces, onda u stvari taj njegov prijatelj može da kaže optuži Simića da je lopov, a zadrži sve one Simićeve stvari koje su ostale kod njega. Da, Evo da. tabakera, na primjer. To je još tabakera od njegovog dede koji je još njegov deda otuđio pre 100 godina od Karadžorđa. Da, znači Simić je praktično vraćao svoju stvar. Da. Vraćao svoju porodičnu stvar. To je nizak udarac, iza toga stoje po mom mišljenju politički krugovi koji su se uhvatili u stvari da ovu bolest, da bolestne osobe optuzuju za krađu, zakonski da ih teraju, a u stvari je reč o tuđenju bez znanja vlasnika. Da, kao kad bi čoveka koji je oboleo od gripe zakonski gonili. Zakonski gonili i sad je, kažem, ideja u pozadini koliko se meni sve čini da se baci ljaga na SPS i Ivkovića. A da, inače, da. još sam jednu hteo e, stvar da podvučem zbog toga što postoji prirodna sklonost ljudskog bića ka pogađanju. Da. I treba razlikovati otuđenje i pogađanje. Da. Naprimjer, kvizovi igre na sreću. Velik broj ljudi provodi znatno vreme u zanimaciji pogađanja žmurkama, pa i o tome razmišljajući gdje je njegov neki predmet. Znači, da, da pojasnimo, i ovo obolenje od kleptovirusa može da se prihvati i kao neka društvena igra zanimacija, je tako? Pa evo, kao čovjek, vid sporta, takmičenje. Kao sporta, vi sedite i razmišljate ko je meni mogao da ukrade, na primjer, ili da, gde mi je neki predmet. To je jedan oblik opustanja od stresa koji nam je jako neophodan u ovim kriznim Ja ću vas prekinuti, izgledam sam nekoj na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite. Slušamo vas. Slušamo Upravo bih podržala ovaj zadnji predzadnji komentar da kažem, a i ovaj zadnji mogla bi neka pravila iz fote da se igra znate za fotu, li Da, da, kako da ne, Ovaj dalje, ovaj vidim da se uvodi to transparentna krađa, mislim ovako u trendu je veoma, tako? Javno vidno bez skrivanja, a prijatelji ni ne treba, mislim neprijatelji čoveku i ne trebaju ako ima takve prijatelje, mislim stvarno je onako da li je su srpska posla ili da, da, lepo je kad imaš šta da se ukrade, jel tako? Mislim, igre su u pitanju u svakom da, slučaju. Da. Pa to je nameštaljka, ja, ja isto mislim da je nameštaljka, jer kada biste ukinuli, kada biste ukinuli krađu, vi u stvari imate, jed, vi, ne, vi imate sve probleme u vezi sa tim rešene. Jer poznato, evo, ja, sam, ja e, znam e, lično, Simice igrao pogađanja sa svojim kolegom, vruće, hladno i slično već godinama. I zašto baš sada je pušten taj snimak? Kome to odgovara? To poznato znači... je da je, dok je on bio ministar u tu igru bilo uključeno i celo ministarstvo, pogotovo kad je bio upravnik pozorišta, to je jedna od najdirljivijih stvari po kojima je ostao u najlepše sećanju i gledalaca, i glumaca, i gledalaca, i baletana, i igrača, i sad imaju nešto, kažem, protiv SPS-a njegovog uspeha Simićevog kod žena i to je nameštena igra, jer su kod Simića našli samo par hiljada maraka i par satića od da kažem vrednosti neki možda par desetina hiljada maraka. Da, da. I sad zbog toga to treba da se javno ovaj prikazuje. To su u politici takozvani niski udarci, jel tako čovjeka koji je u biti pošten, jel tako? u biti Pošten i pristao je na jednu igru. Da, da. Ljubitelje kvizova, pogađanja. On nije znao da se snima, nije tako. Pa nije, nije mogao pretpostaviti bi da... Krao da, da, da, je znao da se snima. Da, da. Osim ako nije, baš to nešto da su igrali neki Možda film ili tako, pošto je on bio urednik pozorišta, pa neki komad su igrali sa, tematski ovaj, sa, sa sadržajem krađe pa su sad uzeli taj moment kad on krade. A kažem, ja poznajem o čemu je stvar i, i ovako obavesten sam delimično do duše. Normalno ovaj, to vam je i, ajde kažem, posao, time se bavite. Zbog da. toga što ja sam e, razmišljao da li je to bolest ili nije bolest, odmah me to zainteresuo Nije, kažem, pušten snimak što je onaj kolega kod njega što je dolazio, što je krao. Stvari, da, rekli ste, taj se tek nakrao, je tako? Dosta intimni prijatelji i šete, a on je veći lopov od ovoga, samo, kažem, savije sad kameru i Simić vraća stvari svoje i sad njemu da, da, to je nizak, zaista nizak udarac to u politici, a politika je prljava stvar. Jer to, je igra pogađanja da, bila da. i sad se ona preseče Imamo, i... imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite, slušam vas. kleptovirus sam proučavao još čini mi se malko ranije. Da, čini mi se da je on krenuo negde od drugog svjetskog rata otprilike. Da. za vrijeme drugog svjetskog e, rata, koliko sam ja čitao po knjigama, bio je jedan čovjek koji se zvao moja legenda velika Dragan Petrovi Snupi. E, od njega je čini mi se to sve krenulo, ja sam to proučavao znate. Prema tome, samo sam teo da se nadovežem na ovu priču i eto tako. Hvala vam pa, mnogo, najavljujem. Eto, jedan vaš kolega... jedan, da. je e, član pokreta za ukidanje kazne zbog otuđenja predmeta od vrednosti. Vi znate, da, vi se bavite time, znate sve te političare. I on je u stvari pobornik neke vrste prirodnog prava za otuđenje bez znanja. Da. Ha, sada, e, sad smo ušli u neke teorijske vode. Kada se sa sigurnošću ću krađa može nazvati krađom. Ovaj slučaj Simića je e, vrlo eklatantan primjer Ovako, ja bih samo rekao, pokret za ukidanje kazne zbog utućenja predmeta od vrednosti smatra da krađa, u pravom smislu krađa, ono što treba zakonski sankcionisati, ne preuzimanje objekta i pomeranje sa njegovog mesta na neko drugo mesto bez znanja njegov vlasnik, kad to se ne može nazvati krađom. Da. Ali krađa kod prehramenih proizvoda, kada je predmet bespovratno otuđen i načinjena je šteta transformacije sadržaja tog predmeta oštećenja ili uništenja tog predmeta ili njegove, kažem, biološke transformacije, to bi se moglo nazvati ozbiljnom krađom ali opet to podleže nekim, nekim dilemama teorijskim. Znači, ako je... Postoji ako jedno je, krilo koje, koje smatra da. da. ni to nije zapravo krađa, zato što je prirodan proces hemijskog razlaganja, na primjer, ukradete paštetu, da. vi ste, u stvari, ta pašteta je anihilovana kao pašteta, ali ona u svojoj transformaciji Ako izvršite izmeta, malu no, nuždu, recimo, u dvorištu ovog od koga ste uzeli paštetu ili salamu, jel tako, onda E, vi e, dajete novu vrednost, novostvorena vrednost u njegovom dvorištu može da bude vrsta đubriva za njegovo cveće ili neki teoretičari smatraju da. da u stvari e, da sam pojam krađe ne narušava zakon o održanju materije. Da. Tako da u stvari se radi samo o transformacijama, premeštanju, diskretnom premeštanju sa jednog mjesta na drugo, a da je ceo problem u stvari u saznanju ili neznanju pose, trenutnog posjedovaoca tog predmeta. Da. Tako da je krađa u stvari vrlo relativna stvar, a još jedna stvar kažem, koju, koju bih naglasio, da ovo premeštanje je i e, sastavni deo ljudske prirode i radoznalosti i da u stvari ima terapijska svojstva jer opušta e, pri razmišljenju gde mi je mogao nestati taj predmet, da li sam izgubio, da li je neko dukućena kažem ima taj kviz element koji u stvari preko, preko terapijskih tih e, svojstava razmišljanja o tome u stvari vrlo opusta, opusta naciju. Da, jasno. Znači, opet cikličnost prekidati, ne prekidati, vi ste u dilemi. Ovo krilo koje je obornik te priče da prehrambeni proizvodi da u stvari nisu krađa je nekako po strani od ove generalne linije u teorijskom razmišljanju krađe. Jer e, šta se dešava? Prehrambeni proizvod znači ako ukradete po jednima on je to se može smatrati definitivno krađom, on je izgubljen. Međutim, to je nestanak tog predmeta. Da, međutim u slučaju e, transformacije. to može biti znači i novo stvorena vrednost. Znači ako ste ukrali od nekoga salamu, vi e, nuždom u njegovom dvorištu možete da vrednost povećate te salame i da mu praktično Čak uradite korisnu hemijski obogatite u stvari tu sirovinu iz koje obogatite će svinja jesti kukuruz i da, se napraviti ta salama. To je, kažem, postoji umereno i radikalno krilo ovo, ove, ove koncepcije, a sa druge strane, kažem, postoje oni koji bi sad da zaustave proces i da se te ukradene stvari zaustave, da ostanu kod njih, i da sirotinja i dalje ostane sirotinja, da. nema šanse za povraćaj i za promet u stvari tih, tih sredstava, ja bi to tako nazvao, a ne krađom. Da, to je dilema, idemo s malim oglesima, mali oglesi. Tok, tok, tok, show, braće Butkaja. Imamo nekoga na telefonskoj liniji, dobar dan, izvolite. Slušamo vas. Prvo da vas pozdravim kao naučno-obrazovnu emisiju, I tako treba shvatiti svaka je sve i sve bolja i bolja. Hvala mnogo. E, samo da pitam nešto, da ste razmišljali kako se taj lek primenjuje, da li bi ono mogao da se primenjuje kao sprej, na primjer? I sad, zamislite, uđete na neki kongres, neke partije, neću da ih imenuje, ima ih više, da. i lepo ih pospete i prestanu da kradu. To da. je trebalo još ranije uraditi, naravno. Vrlo zanimljiva ideja. E to, a zamislite još, ako može u većim količinima, pa iz aviona. Da se pospe kao komarci što se prespe. Kao komarci, lepo, pa taj virus poubijate i onda prestanu kraći. Da, jako, jako zanimljivo. ja ću mogu gosta pitati. Evo, gospodin je sjajnu ideju dao. Da li ste o tome razmišljali? Hvala gospodine. Fantastična ideja, samo kažem, osnovna dilema koja mene muči. Da li uopšte sankcionisati krađu ili, odnosno, da li uopšte ukidati pojam krađe? Možda je bolje ukinuti pojam krađe i naučiti se zapravo da praštamo da e, imamo razumevanja prema tome ili kao prema bolesti ili jednostavno da ignorišemo uopšte da se krade. Jer sad, na primjer, evo uzmite Simića, zbog par hiljada, par desetina hiljada maraka se čovjek će da trpi, da ga da crveni, da. crveni pred narodom, da, da popljuje svoju biografiju sjajnu velikog čovjeka, našeg sina, našeg naroda, humaniste, ovaj, ili sad uzeti pa sprejsati pa sad ukidati to na taj način ali kažem močvara sadrži tajne virusa do kojih mi ne možemo da da ovaj zadremo i opet neki naš političar koji se nađe u močvari preko sluzokože sa majmunom dođe u dodir i onda imate opet pošast koja hara da, to, bi, znači, to bi trebalo onda sezonski jedan, prskati, jel tako? I to bi se trošile pare velike, jel tako? Nemamo para to su ogromne investicije. Lekovi će biti jako skupi, opet će neko da uzme monopol na lekove. Tako da ja predlažem, možda treba razmisliti, ali predlažem da se sam pojam krađe, da se izbaci jednostavno iz jezika, iz zakonika i da se to na neki način ignoriše kao, kao prestup i da se to jednostavno nazove onako svojim pravim imenom da je to u stvari otuđenje predmeta radi njegovog kretanja u društvu bez znanja um, vlasnika bez nekog upozorenja. o tome je taj predmet. bez upozorenja, bez znanja o tome gde je taj predmet, zato što, kažem, stimulišemo terapijske svojstva uh, naroda da razmišlja o tome gdje su predmeti, da pogađaju, da, da, da se igraju na neki način, da budu veseli. Da, da, jasno. A razbojništva recimo... A razbojništva to, oštro e, odlično. Jer to je sa najavom. Da, da. Poštovani slušalci, evo došli smo do kraja današnjeg talk showa Braće Butkej. Moj gost je bio gospodin Mugoša, narodni lekar i travar. Čuli ste e, vrlo značajne stvari o kleptovirusu. Ja sam rekao na početku da je ovo stice okolnosti takav bio da je ovo zapravo medicinska emisija zbog toga što gospodin ne može u nedjelju da gostuje kod doktora Muškinje šta ćete tako je, snašli smo se nekogo. Ja se svima zahvaljujem na pažnji, pozdrav u ime svih koji su realizovali emisiju, čujemo se sljedećeg utorka, prijetno.